Tractatus undevigesimus Item alius de iunio decimi mensis Cum de adventu regni Dei et de fine temporum mundi discipulos suos salvator instrueret, totamque ecclesiam suam in apostolis erudiret cavete inquit ne forte graventur corda vestra in crapula et ebrietate et cogitationibus secularibus quod utique preceptum dilectissimi ad nos specialius pertinere cognoscimus. Quibus denunciatus dies, etiam si est occultus, non dubitatur esse vicinus. Ad cuius adventum omnem hominem convenit preparari, nequemquam aut ventri deditum, aut curis secularibus inveniat implicatum. Quotidiano enim dilectissimi experimento probatur. Satietate carnis aciem mentis obtundi. Et ciborum nimietate vigorem cordis hebetari ita ut delectatio edendi etiam corporis contraria sit saluti nisi ratio temperantiae obsistat illegibre et quod futurum est oneri subtrahat voluptati quamvis enim nihil sine anima caro desideret et inde accipiat sensus unde summit et motus eiustem tamen anime est quaedam subdite sibi negare substantiae et interiore judicio ab inconvenientibus exteriora frenare ut a corporeis cupiditatibus sepius libera in aula mentis posit divine vacare sapientiae ubi omni strepitu terrenarum silente curarum in meditationibus sanctis et in delicias laetetur aeternis. Quod etsi in hac vita difficile est continuari, potest tamen frequenter ad sumi. Ut sepius ac diutius, spiritalibus quam carnalibus occupemur, et cum melioribus curis maiores impendimus moras in incorruptibiles divitias etiam temporales transeunt actiones huius observantiae utilitas dilectissimi in ecclesiasticis principue est constituta unius quae ex doctrina sancti spiritus ita per totius anni circulum distributa sunt, ut lex abstinentiae omnibus sit ad scripta temporibus. Sequidem ieunium vernum in quadragesima, estivum in Pentecostem, autum nale in mense septimo, hiem ale autem in hoc qui est, decimus, cerebramus, intelligentes divinis nihil vacuum esse preceptis, et verbo Dei ad eruditionem nostram omnia elementa servire, dum per ipsius mundi cardines, quasi per quator evangelia incessabili tuba dicimus quod et predicemus et agamus dicente enim profeta celi enaran gloriam Dei et opera manuum eius annunciat firmamentum dies diei eructat verbum et noct nocti indica scientiam, quid est per quod nobis veritas non loquatur? Ipsius voces in die, ipsius audiuntur in nocte, et pocritudo rerum unius Dei opificio conditarum, non desinit cordis auribus magistram insinuare rationem ut invisibilia dei per eaque facta sunt intellecta conspiciantur et non creaturis sed creatori omnium serviatur cum ergo universa vitia per continentiam destruantur et quid quid avaritia sitit, quid quid superbia ambit quid quid luxuria concupiscit huius virtutis soliditate superetur quis non intelligat quantum nobis praesidii per iunia conferatur in quibus indicitur ut non solum acibis sedetiam ab omnibus carnalibus desideries temperator alioquem superfluum est suscipere esuriem et iniquam non deponere voluntatem reciso ad fligi cibo et a concepto non silere peccato carnale est non spiritale ye ubi soli corpori non partitur et in his quae omnibus delicias nocentiora sunt permanetur quid prodest anime foris agere dominum et intus servire captivam Membris imperare et ius propriae libertatis amitere et merito perumque patitur famulam revelante quae non reddit domino debitam servitutem ye unans ergo corpore avescis mens ye unit avicis et curas cupiditatesque terrenas regis sui lege diuricet. Ne minerit primam delectionem Deo, secundam debere se proximo. Omnes quae affectus suos hac regula dirigendos. Ut nec a cultu receda domini, nec ab utilitate conservi. Quomodo autem deus colitur, nisi ut quod ipsi placet, placiat et nobis, nec ab eus imperio noster umquam resultet affectus. Quoniam, si hoc quod ile vult volumus, ab illos sumet infirmitas nostra virtutem, aquo ipsam accepimus voluntatem. Deus est enim, sicur apostolus aet, qui operator in nobis et velle et perficere pro bona voluntate. Nec superbia iteque homo inflabitur, nec desperatione frangetur, Si bonis divinitus datis in gloriam dantis utatur. Ab his desiderio sua revocet, quae sibi nocitura cognovit, abstinens enim ab invidiae malignitate, ab uxuriae dissolutione, ab perturbatione iracundiae, a cupiditate vindicte purificabitur veri sanctificatione iunii et incorruptibilium deliciarum voluptate pacetur ut per usum spiritualem etiam terrenas copias in celestem novere transferre substantiam non sibi condendo quae accepere sed magis magisque multiplicando quod dederit. Unde paterne caritatis affectu dilectionem vestra monemus, ut iunium decimi mensis fructuosum vobis elemos in arum largitate faciatis, gaudentes quod per vos, dominus pauperes suos pacit, et vestit. Quibus utique posset eas, quas vobis contulit tribure facultates, nisi pro inefabili misericordia sua, et illos justificaret de patientia labores, et vos de opere caritatis. quarta igitur et sexta sabati iunemus. Sabato autem apud beatissimum peitum apostolum vigilias celebremus. Qui et orationes et iunia et elemosinas nostras precibus suis dignabitur adiuvare Prestante Domino nostro Iesu Christo, qui cum Patri et Spiritu Sancto vivet et regnat per omnia saecula saeculorum. Amen.